lekuko muzkinen saltegien unguia. Egun azparneko zarea salguneko Dominik enzien gana jungia. Dominik, eh, enzi zuek ingitut zu azparneko zarea salgunean aipatzeko, egun hon. Egun hun, baider. Ordin, eh, hasteko halde ikusi ataldia presentatzen, otai? Taldien bagitzu eh, hemen sortzi, laborari eta bakarrik laborariak gira bez eh, talde hortana. Uh, hiru eta ideak hemen azparniko kantonamenduak gira, eh, eta denbora beriana uh, bietaik bat gaztiak errango dut uh, dila bost urte uh, petik eskalatuak direnak bez uh, alasinez uh, saltzeko toki bat sekatzen zutenak eta dinamiko bat batetan uh, plazerik esartu direnak Uh, hala, bez hor eh, gure artian uh, eh, presentatzen ditugu mozkin desberdinak, uh, bai uh, desberdinak, herregi desberdinak ordiana, ba atzekari, gazna, ahultze, esti, erresimenta, kontserbo asko. Eta ze agize gazna ardi behi ahuntz? Hori da, bez ahontz gazna, eh, ardi gazna, bi ardi gazna gire eta behi gazna gire bat. Uh, gero haragietan, uh, batek behi haragia proposatzen du, beste batek ahatsia, beste batek uh, biloskia, biek urdekia, uh, ahatekia, uh, oilaskuak, Hala, gero kontserbu desberdinak, eh, aholtziak, eh, hartua, eh, eskoleriko mota hori, eh, bez polenta, hartu irina, gero arnoa, badugu horbait ere erroleiko arnoa proposatzen diena, gero bestetek atek sagarnoa, gero estia, erresimentak, sagardusa, eta hala. Gauza bat antzitu eta has importante dena, denak gira edo biologikoan edo iduki sailan engaiatiak. Hori zen eh, gauza ah, has importanta mm, taldearen dako, zeren eta denak behigira bai kalitate desmartxa batetana, eta hori eh, ala jender eh, komunikatzeko izigarri importanta da. Eta gainera, eta demora berian, mementuan, jendek sekatzen eduten, kalitate, sekatzen edituzten kalitatezko muskinak. Ados, eta esalmentaz informazio zuma hait, noiz zabalik den magazia, hait manhatzen man hatzen ahalden horako? Bai, bai, ordean, uh, eh, biztanda mozkin guziak manatzen ahaldira dira eh, sustu haragiak, diendek eh, nahi ditu eko kuliak, edo hiru, bors kilo, edo hamar kilokoak, uh, zinat, uh, galdetzen galdet Eh, gero, eh, gure denda, ed, idekia da eh, goiz guziez salbu asteren goizetan. Uh, bez, astert goizetik uh, igande goiza barne, eta bi arratsaldez, hori dira bez, uh, astert arratsaldetan eta urtiral arratsaldetan ideki gira. Uh, ideki gira goizeko behatzio horren etarik egoardita erdi arte, egon guziz, eta arratsaldetan, goiz guzi dut, eta ahatsaldetana, ahatsaldeko hiruak eta erditarik, zaziak arte. Beuntza, be askerrik hanitz, Dominika enzi? Bai, plazerekin, mil esker zuri maider. Egun azparneko zare asalguneko Dominika enziekin ginen, eta bihar hor kaiku bordako antioan urizaga engana, runen